radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 404 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que fa més de 13 anys que funciona i que avui arriba a la seva edició 404, com dèiem. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens, estudi... que ens acompanya avui als estudis de Radio Trama. Avui no estan els estudis tan plens com, com l'últim dia, però déu nhi també si, si, fa, si, si fa patxoca. El primer a ser presentat és aquest que no falla mai, és aquest que ens porta les tecles de mil amors, és aquest que té uns dits màgics, és el nostre reverendo tecles. Què tal, guapo, com està, Riqui? Ei, molt bé, Isma, què tal doncs veig que has començat rovellat. Es nota, sembla que no feixis programa des de l'any passat. O és, que, és que ho fa. <laughs> és que ho fa. I deixa'm dir que has dit fa més de 13 anys, concretament demà passat fem 14 anys. Sí, uh! així és, així és. Moltes I... ganes, moltes ganes d'arribar a aquest número i de, i de passar-lo. Sí, i també deixem dir que avui hauríem d'haver tingut una superentrevista com la setmana passada i al final no ha pogut ser, serà un programa normal d'aquests sí. fantàstics que fem nosaltres totalment normals. <laughs> Així és, perquè havien de passar per aquí al Sincer Show i no, no han pogut fer-ho per diversos motius i bueno, al final ens, ens veiem les cares la gent del programa. Un altre que no ha sigut presentat, un que ha de venir sempre, un altre que és un tiro fijo i que és una enciclopèdia en potes de la música música combativa, alternativa i reivindicativa des de, des de Barberà del Vallès, però en denominació d'origen castellà, és el nostre estimadíssim Pou. Què tal, guapo? Molt bé, molt bé, molt content. Uh, ben tornat, Isma. bon Merci, any. guapo. Uh, feia... Teníem moltes ganes que, que passessis pel programa un altre cop. Estic perquè... rovellat. Bueno, realment, no per rovellat, també estem tots. Vam començar l'any bastant rovellats. Sí, la veritat és que sí. Però ens va sortir l'altre dia un programa bastant, diguem-li, completet. Sí, I ens sí. faltaves tu, ens faltaves tu, també ens faltava la Noé, però realment necessitam una mica d'ordre. I tant, i tant. Tres hores i mitja de, de, de toma i daca, espectacular, aquí en Valscalanya, va ser un programazo. I, bueno, i dels inserció no ho hem dit, però també estem darrere de tornar a tancar una altra data. I sí Tema o sí... Covid i coses d'aquestes, sí. confinaments confinaments varis no sí. ha pogut ser, però serà pròximament. Quan sigui ho intentarem esbombar les xarxes, com sempre, i, i, i des d'aquí, ara que comença el programa, que no se'ns oblidi, una forta abraçada al Manolo, al, a l'Eric i a la Noe, que no estan avui amb I nosaltres. Tant, tant. Molta força i molts ànims al Manolo, que, que està una miqueta malaltó a casa. Tenen el poble allí també una mica confinat, sí, no? Sí. Sembla. I, bueno, i, i des d'aquí tot el nostre suport, tot el nostre carinyo per, per, per ells i per elles. Eh... El Pim Pam Pum, per aquelles que no ho sapigueu, és un programa que fa molts anys que funciona, com ja us hem dit, i que barreja estils diversos amb temàtiques de les seves cançons sempre en, amb la dinàmica de temàtiques polítiques i socials. Les lletres d'aquí sempre diuen alguna cosa, ens agrada que diguin coses importants i ens agrada que, que ens escolteu. A més a més, el programa sempre comença amb una dedicatòria i la d'avui diu així... El programa d'avui el volem dedicar especialment a la xarxa de treballadores familiars del SAT de Terrassa, el Servei d'Atenció Domiciliària, que estan en peu de guerra per uns serveis 100% públics. Sí, avui dediquem aquesta edició del programa a les treballadores i a les persones usuàries, per les cures presents i per les futures, i demanem la municipalització del SAT ja. Des del SAT exigeixen una gestió directa i pública per part de l'Ajuntament no amb empreses subcontractades o organismes que no garanteixin el compliment de la normativa dels drets humans, les normatives laborals i la que regula la transparència i el bon govern. Des del Pim Pam Pum volem donar tot el nostre suport a les treballadores del SAT i us encoratgem a que seguiu totes les seves mobilitzacions i a que signeu el manifest en favor de la municipalització del Servei Públic d'Atenció Domiciliària de Terrassa. Perquè les persones no són mercaderies. Prou de fer negoci amb les nostres vides. Municipalitzem el SAT Sat en lluita, juntes som més fortes. Aquesta és la dedicatòria d'aquesta edició 404. No podia ser d'una altra forma. Eh, sempre el pim-pam-pum del costat de les treballadores, del costat eh, correcte de la història. Tot el nostre suport a la gent del SAT de Terrassa i, i que no, i que no l'esperin, que no l'esperaran, ja ho sabem. Bueno, pues ahir ha quedat. una, una dedicatòria que la veritat és que la vaig trobar així una mica al vol, però, però em va fer molta il·lusió perquè era una lluita que desconeixia totalment. Eh, espero que, que aquelles que, que ens escolten, que també les, la desconeguin, s'interessin per aquesta lluita, una lluita de, de base, una lluita pels drets de, de treballadores amb, amb una importància capdalt com, com són les del servei d'atenció domiciliària a Terrassa, i, i no només a Terrassa, sinó que hi ha altres indrets del, del país on, on també la, la lluita continua amb la gent del SAT. Des d'aquí tot el nostre suport. Molt bé, i ara què? Comencem amb la música? Comencem la amb la música. La teva primera cançó de l'any quina és, Isma? A veure, Mireu, comença... pues, us porto una, un nou treball, perquè aviam, han fet un nou treball, és una banda fetitxe del Pim Pam Pum, han sonat moltíssimes vegades i seguiran sonant perquè la veritat és que ho fan de luxe, és el Diluvi, aquesta banda de mestissa, de mestissatge mediterrani des de la comarca de l'Alcoià, amb la Flora a la veu i la bandúria, el David a la veu i el violí, l'Andreu al baix, el Xus a la guitarra, el Lluc a l'acordió, el Dani a la bateria i el Jordi a la percuta. A més a més, venen molt ben acompanyades de, de, de, amb, amb The Dance Crashers, la banda d'escajàs del País Valencià. És un temazo que es diu Foguera, que és eh, adaptat, que han adaptat una sèrie de consignes mítiques de cançons que han marcat generacions i és un tema, com us dèiem, que surt del seu treball present d'aquest 2022. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petó i ja veureu que és tota una joia. Enxufa-la! Enxufa-la! así. Mira, siempre Guterres. Sempre venies darrere, com la clau que encaça el pany. Sempre venies darrere. D'allà on reneixen totes les cendres, hem iniciat el groc camí. Crema la flama d'un 9 d'octubre, que diguen que vulguem nous somriures, noves visions, sempre amb bons amics. Queda esperança, un territori, una cultura que ens unix. Sou les espurnes que ballen al foc d'esperança, un territori, una cultura que ens unix. Sou les espurnes que ballen Espectacular el diluvi amb aquest foguera dedicada a la Noelia, una joia, com us deien, des del seu nou treball present. No us perdeu aquest nou treball espectacular, la gent del País Valencià com han fet, i a més a més anaven molt ben acompanyats de The Dance Crashers. Esperem que us hagi agradat i esperem que l'hagueu gaudit. Guai, bueno, més, pues així, així ha començat. A més, és tot un detall que, que la dediquin a la Noe, aquesta cançó, o sigui, ho trobo impressionant. <laughs> <laughs> Sí, eh? Sí, sí. És que som, som molt majos. El Diluvi és una penya molt maja. <laughs> Que no, que la dedicatòria era meva. Borinot, que ets un borinot. Molt bé, doncs pues ara, ara va el Pau. No, sí? que vale, no va el Pau. <laughs> Estaré fintada. Bueno, molt bé, vale. doncs després d'aquesta primera bala estem aquí molt, molt engrescades al, al pim-pam-pum. pum estem començant i ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva primera, primera bomba. Què portes, guapo, per començar? Doncs... M'has dit algo, especial, m'has dit, eh? Sí, perquè no és algo que acostumem a fer, que és portar una cançó instrumental. No en sonen gaires, no? No, alguna, crec que alguna sí que ha sonat, però no, no, no gaires. I, eh, I és doblement especial perquè mm, me la va recomanar ma germà i per ell va la, la, per ell va la dedicatòria meva d'aquesta cançó, que el pobre avui s'ha fet mal al genoll Hòstia. i li han de fer radiografies i Hòstia. no sé què, i, i a, veure, a veure com estarà. Joder. Sembla que fins demà no ho sabrem. I això, són els Rodrigo i Gabriela, així es diu la banda. Jo vaig portar un tema. Ah, els has portat, tu ja? Però no, però no el mateix. Ah, amigo. <laughs> I era instrumental també? Sí. Ah, doncs veus com havia sonat instrumental aquí. Perquè jo crec que aquesta gent no fan, no fan <laughs> no, res amb veus. No, no, no. Van amb guitarra. Van a... Són dos guitarres, el, el xaval, el que es diu Rodrigo Sánchez, és el guitarra solista, diguéssim, i la Gabriela Quintero és la guitarra rítmica i percussió. I són de Mèxic, tot i que em sembla que ara estan afincats, no sé si Irlanda o per Europa eh, s'han mogut. Sí, eh? I, i res, us porto una cançó que es diu Hanuman o Hanuman, no sé si la sona de pronunciar o no, <laughs> però això, i va pel Xavi. Som-hi! bé. És Quin mazo que tenen aquesta penya, eh? Espectacular. La veritat és que sí, és és una música molt característica la que fan, sempre amb guitarres molt ben posades i amb un ritme frenètic, podríem dir, d'aquestes sí. mateixes guitarres, guitarra clàssica, i, i excel·lent, excel·lent la, la, la perla que has portat, feia molt de temps que no sonaven, i, i, i benvingudes un altre cop aquí al Pim Pam Pum, Rodrigo i Gabriela. Recomanació de Xavi, ma germà, que ens escolta sempre que pot. Com es cuida el Xavi, eh? Bueno, ara no molt. Bueno, a nivell musical. Ah, sí, això sí. Sí, sí, sí a nivell musical el... Moltes, molta <laughs> de la meva música és recomanació seva. Sí, sí, clar que sí. No, però que es millori, i tant que sí. I tant, i tant. Des d'aquí una forta abraçada al Xavi, que es millori i que, i que no sigui res el tema del genoll, ojalà que sí. I tant. És cosa de família. Jo tinc els genolls cascats, mon pare també, sí, eh? ma germà sembla que no, però si no cas que és. Sí, sí, sí. Si no ja va ell i ho fa, no? Sí, em sembla que a, eh, aquí fa fred, però a Lleida gebre o gele fins i tot. Sí, sí, sí. la humitat de la nit, quan t'aixeques està tot, tot... La boira gebradora. Tot blanquet. I ha relliscat amb oh. una rampa i ha caigut de peu, però el genoll es veu que no ha fet ah. del tot. I, però bueno. Val. Molts esperem, ànims. Esperem que sigui poca cosa. I tant que sí. Molts ànims i molta força al Xavi. Des del Pim Pam Pum volem anunciar que cuidado amb la gebrada. Sí. És un sí. consell del Pim Pam Pum. Cuidao. No, no, és perillós, eh, és perillós. Anar pels camins gelats. Cuidao tu, que, que, has, vingut trapella com sempre. Ha vingut podent tirar punya, mini punyalets sí, a tothom, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, sí. molt bé. Bueno, em deixeu posar una cançó ja? O... Vinga, va. Vale. doncs, uh, primer de tot, per, començar, per acabar aquesta primera ronda, posarem una versió d'una cançó que l'original és de Rubén Blades, uh, que és un cantautor de Mèxic, si no m'equivoco, i està versionada per Sergent o Sargento García? de... Sí. sí. Jo, jo uh, mira, avui quan he vist eh, els temes, ho he vist i he pensat si és Sargento García, però després he buscat uh mhm. -huh. i, i en, el, en el YouTube es posen Sergent García. És que es veu que a vegades és Sergent o a vegades és Sargento. És, és francès el, -huh. Ah. aquest eh, que ho versiona, però encara que no ho diries mai. Per tal però Sargento García cantava en castellà, no? Si no sí, estic equivocat. Però, i... potser, mira, potser domina bé l'idioma també no, no ho tinc molt clar. La veritat és que no... Però no. són els mateixos. Sargento García i sí. Sargent García és, sí, sí, sí, són els mateixos. Són els vale, mateixos. vale, vale. Que guai. I la cançó en concret és Los Desaparecidos, que ja veureu que és una cançó amb calma, dura 7 minutets, però val molt la pena perquè parla doncs, justament d'això, de, de la gent que va començar a desaparèixer quan van iniciar-se totes les dictadures de Sud-amèrica, en aquest cas a Mèxic, però és extensiu a, a les diferents maleses que van fer diferents dictadors d'arreu de, de Sud-amèrica. És un mal comú. Un mal comú, per desgràcia, i tant. Bueno, el perfecte és que no hagués existit en lloc, però per molt mala sort de molta gent doncs, va ser massa comú. Doncs aquesta cançó va bàsicament d'això i, i va dedicada a tots els desaparecidos. Thank you. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto va not. Doncs tot i ser molt llarga, la veritat és que eh, espectacular també, mm -hmm. molt guapa. Caminava molt guapa. bé, caminava sí. bé. Sí, sí, sí, contundent, sí. també la lletra, mm, troben a faltar la gent... Bueno, això, posant en primera persona de on és, l'estic buscant, no el trobo i, i no hi ha manera de trobar la gent que ha desaparegut i què se n'ha fet, realment i també mm, benvingudes una altra vegada Sargento García, Sargent mm. García, que feia molt de temps que no sonaven i que la veritat és que és una banda que almenys a mi m'encanta. És una banda que he escoltat de, de ben jovenet i que eren uns màquines amb aquest so tan genuí, tan tropical, però mm. sense anar-se'n a l'escà ni a, ni a rimes així més, més suaus, però molt bé, molt bé, la veritat és que uns, uns màquines. Molt bé, molt bé, Sargento García. Continua aquesta edició 404 del Pim Pam Pum. Seguim aquí Se a Raditrama. Segona ronda, què portes? Sí. Uh, uh! Mireu, doncs us porto uns, uns vells, unes velles conegudes d'aquí de, del programa. També feia dies que no passaven. Avui estem tenint un, un, un programa de retrobaments, podríem mm -hmm. dir, perquè tots són bandes que, que ens han sonat molt però que feia temps que no sonaven. Per tant, benvingudes un altre cop. Són Unsa, aquesta, aquesta oh. banda bilbaïna de guiputxis. És curiós, tots són de, tots són de Guipúscoa, són guiputxis totes elles, però es van conèixer a la Universitat de Bilbo. Ah. I aleshores allà van fer, van fer amigues, van fer el grup, i, i bueno, és, és, és curiós que sigui una banda de guiputxis que bueno, la, la, la capital és, gestada, és, és de Nosti gestada a Bilbo, a, Bilbo. a Vizcaya <laughs> Són la, la Yosune a les veus i a la triquitixa, la Ushue a les veus i la pandereta, la Itora al violí, la a la guitarra, l'Inara al baix i el Pero a la bataca. Des del seu quart treball d'estudi, un nou treball també que han tret, que feia molt de temps que no treien i tenia moltes ganes d'escoltar-ho, Esin Esser Espero, és com es diu el treball, que traduït vol dir No es pot esperar res més. És un tema que dedico molt especialment als meus estimats i a les meves estimades Lander i Chasso, dels meus col·legues d'allà d'Euskal Herria, que pobrets estan allà confinades. I, bueno, Nosaltres, sí. clar, un Déu, està de mig país està, així, eh? Sí, està, està la cosa xungui. I bueno, molt, molts ànims i molta força per l'Ander i la És un tema que es diu Isan Naidut, que traduït vol dir jo vull ser, i ja veureu que és una meravella. Un, dos! Unxa tremenda, tremendíssima, aquí al Pim Pam Pum, dedicada a l'Ander Itxasso, aquest Isan Naidut, jo vull ser. Feia molt de temps que no escoltàvem el Sunsa en aquest registre, que és tan propi d'ells i d'elles, i la veritat és que teníem moltes ganes que... que bueno, que està molt bé la ho, ho parlàvem fora de micro, està molt bé la progressió de les bandes en quant a, a sons més novedosos, sí. però la veritat és que quan una banda sona a el que recordes que era, fa molt de goig, o sigui sí, que no, sí, sí. no, no, no perdeu aquesta estela que lo, va... El que comentàvem és que espera, tots esperàvem molt aquest disc, no? a veure el nou disc d'Unza, i quan van començar la primera cançó amb els Doctor Prats, que <laughs> bé, però eh, una mica així, després una altra amb el Lil Dami, mm. sí. i, i dius, hòstia, però què, què us està passant? Però I... jo crec que això també respon a, a amb qui fan migues els grups. O sigui, si han sí, tocat una cançó sí, sí. amb Doctor Prats, segur que han compartit escenari amb Doctor Prats, hi ha hagut bon... Saps? Alguna afinitat. Més tenen, enllà de, de, de que l'estil sigui més... que qualli més un estil amb l'altre, també és eh, per qüestions personals, de mira, és que amb aquesta penya ens caiem de puta mare i, i volem fer un tema, i sona, doncs clar, no sona exactament a Unsa. Volem explorar nous sons, o volem explorar no, no sé què, ens ajuntem mm. amb mm-hmm. aquests per fer el que sigui, sí, sí. No, que totalment d'acord que els grups, o sigui, faltaria més, que I els hi hagués de dir el oh, que tant. han de fer i el que no han de fer. Però bueno, cadascú té les seves perso preferències personals i, i segons cap on tiren dius... Eh, pues, I, I coincidim. I... A mi mola molt més Sunsa, mm -hmm. com, com fan amb aquest i Sant Naidut, que no passa amb, amb, I tant amb registres més novedosos o més moderns. I si autotunes i coses sí. així. Sí, sí. Bueno. Molt bé. Pues després d'aquest temazo del Sunsa, un altre més, eh, un altre més de la segona ronda, ara el tirarà la mestra Tecles, que portes guapo. Jo em queixo de l'autotune i això, però ara us Aviam. porto una cosa bastant trapera, <laughs> i, no, i no precisament del riu, si no. <laughs> Me'n vaig cap a Vall d'Oreig, no, no gaire lluny, i us porto les Mari Carmen, oh! que crec que havia, no sé si han sonat aquí el pim-pam, crec que no, alguna però, vegada sí. Però també és una banda a les que li seguim molt la pista, van aparèixer al, al disc No Mas Punquis mortes de mm. Dr. Ah, és veritat, Fine, és veritat. i, i bueno, és una banda que tenim molt, molt en la recàmera. Doncs les Mari Carmen, amb la col·laboració de Quiltreo Oscuro, us porto una cançó que es diu Alta Bajeza, i que la veritat és que bueno, aquesta penya està molt ficada amb el món eh, LGTBIQ+, sí. Sí, sí, eh, trans sí. i tot, a, tot això. I l'estètica que tenen, buah, és, el, la gent que li agrada que, aquest rotllo... Molt provocadora, molt... molt... Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno. Bastant... I, I molt ben fet, i el, vídeo, video, el videoclip. I si mireu el videoclip d'aquesta cançó, és tremendo, tremendo. Saben el que porten. I això, les Mari Carmen, en col·laboració de Quiltreo Oscuro, Alta Bajeza. Som-hi. seguro te das cuenta. Alta bajeza, que más viene realeza. Virgen de Guadalupe, por mi reza. Imaginario binario, le falta riqueza. Mi copa de monstruo, infinita belleza. No pertenezco a tu naturaleza, un chaval mi ruido no es pa' cualquiera. déu nhi déu nhi les Mari Carmen, brutal, aquí al pim-pam-pum. Sí, lletres punyants i una estètica... No te canvies de cera, no?, que deien. <laughs> Heu de buscar el videoclip, crec que el vaig ficar a la secció de videoclips de radiotrama.cat. Ole és molt, molt, molt guapo. Molt bé, espectacular el temazo del Mestre Tecles, una nova joia que ens porta aquí en aquesta edició 404. Seguim aquí a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, continua el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Sí, i ara és moment per... Ho vam intentar fer, això de les <laughs> música de trinxeres a, a la setmana passada. Sense és molt fàcil. Tu, no, no vam gosar, eh? Mira, no em sortia el... No, el, ho vaig escoltar, em sortia la caixa. <laughs> <laughs> Bueno, bueno. Les paraules hi eren, però l'essència no... Saps? El, és el to. El, és el regust, to. el to aquest no, no hi era. <laughs> Molt bé. No és el mateix. No és el mateix, Isma. Ho has de gravar, perquè quan ja no hi ets, hem de tirar la, la falca. <laughs> Vinga, va, ho farem. I en Pau, amb què, amb què continua? Doncs mira... Acaba ronda. Pri sí, però primer de tot us volem convocar a la manifestació contra la pujada criminal de la llum eh, que hi haurà aquest eh, pròxim 8 de febrer a les 19 a les 7 de la tarda a plaça Espanya de Sabadell i a la xerrada del 18 de febrer a les 8 del vespre a l'Obrera. L'organitza la plataforma contra la, el robatori de les elèctriques a Sabadell. No hi falteu, penya. Molt bé. que sí. estem vivint tots eh, a, en pròpies pells i la veritat és que... Flipa. Bueno, una vergonya més. Una vergonya més, <laughs> sigui... I suma i sigue, la veritat. País de pandereta que permeten que la gent hagi de pagar aquestes barbaritats sí. que s'estan pagant per, per poder donar llum a casa seva. Que I dius? fins i <laughs> tot més enllà, no? ja no només és, per un cop, no només és un país, és, és tot les, el sistema capitalista que és de tot Occident, diguem, que, que és impressionant com, com a, eh, amb, aquest, amb això sí que es posen d'acord. Però no sé si hi ha hagut pujades tan salvatges a, a la resta de països. Això no ho sé, eh? eh? tampoc, però tampoc ho domino. Matxacar el poble, això ho fan a tot això, arreu. Sí, això sens dubte, torci a dret. Que, total, que qui passa fred i es mor no serà un ric, o sigui, tampoc els interessa molt, algú del carrer que, bé, ah, que total, perquè els hem de posar un alberg, o, o gent que ja va justa, que doncs, els hi pugem una mica més al preu i però si es moren tampoc passa res, perquè ja ens costa diners, vull dir, a, aquestes mogudes, realment, mare meva. Ui, estem avui... Així està el pati. Està podrida la cosa, sí, sí. Així està el pati. Així que eh, celebrem aquestes iniciatives, aquestes I manifes, eh, aquestes concentracions, aquests diàlegs, aquests col·loquis, perquè sempre, sempre és necessari. I tant. Molt bé, doncs m'he allargat una mica perquè sí, va ser una revolució. uh, <laughs> després d'aquests de, bombos tan impressionants, posaré un Acabem per sobre teu sí, avui, Pau, sí, què sí. està passant? Doncs... Uh... No, no me'n sé venir. Oi. <laughs> Posarem un, una banda que ja ha passat per aquí alguns cops, que, que m'agrada moltíssim, que és a, eh, el... A, eh, es diu a, eh, així, o sigui, a, amb el grup, diguem, es, es deia Johnny Hobo and the Freight Trains, sí. que, a, que em sembla que és Pat de Bunny, és que ara m'ha explotat el cap amb el tema de, del trap i tot, però oi que hi ha un que es diu alguna així també? Bad Bunny. Bad, Bad Bunny, Bunny vale, sí. Vale, doncs m'ha explotat literalment el cap i pensava, no, t'estàs confonent? Bueno, és igual. Doncs va ser un... Porta a Pat Bunny, tio, no, <laughs> no me'n sap venir. Pat, Pat de Bunny. <laughs> Era un... un... Clar, Pat, Sí, punky... Fonèticament s'assembla, però no, sí. no té res a veure. <laughs> un punky uh, cantautor d'Amèrica que, que ho va deixar hi fa un temps, però amb unes lletres anarquistes molt revolucionàries Olé. a dins de la moguda punk americana que, bueno, cada lloc és diferent però tenien com, com uns grupillos, la, la penya és potser una mica com, com el japonès, en aquest sentit els americans potser així estereotipant, eh? de que mm, quan agafen per una cosa van a muerte, no? I aleshores, a, si tenen l'esperit punk, i van a fondo. I aleshores, doncs... Els hi dona fort. Sí, sí, els hi dona ben fort. I aquesta cançó és d'un EP que, que aquest noi estava molt ficat amb les drogues, que era molt jovenet i, i encara estava amb les drogues, i el, perquè després ja es va a sé què, com, bueno, i va anar... És interessant també. La va anar millor, potser. Sí, sí. O no, no sé. Sí. No sé, però sí que és curiosa la biografia d'aquest noi. I, i rei, aquesta cançó es diu Whiskey is my kind of lullaby, que és el whisky és el meu tipus de, de cançó de bressol, diguem. Olé i, i ja veieu que bueno, és un amor directe cap a, cap a també a les sensacions de l'alcohol i, i el que comporta també d'acompanyarisme, de no només és l'alcohol en si, sinó doncs, tot l'ambient no? que ho pots arribar a rodejar i, i mm. aquelles sensacions a vegades de col·lectiu que, que es pot viure amb alcohol o sense, però mira, en aquest cas, amb alcohol. I res, aviam què, què us sembla. Que temo! One, two, three. One, two, three. I was a loner until there were no friends left. And before someone offered me drugs, you know, I was straight edge. And everyone's quit till you offer them a cigarette. Before we learn our lesson, let's see how bad things can get. I'll drink myself to death, or at least I'll drink myself to sleep. Chain smoke my way through the gaps in between my aspirations and my apathy as we drive past the last exit to home. I am waving goodbye, and I might be sleeping ditch tonight, but it's alright. Cause whiskey is my kind of lullaby. I was sober all morning till I woke up this afternoon. And before someone offered me a job, you know I was gonna get one soon. And everyone in this town sleeps till the calendar collides with June before the booze wears off. Let's take another shot or two. And I'll drink myself to death, or at least I'll drink myself to sleep. Chain smoke my way through the gaps in between my aspirations and my apathy as we drive last exit to home. I am waving goodbye, and I might be sleeping in the ditch tonight, but it's alright. Cause whiskey is my kind of lullaby. Oh, yo, yo, que ens enganxa el toro, família. Estàvem aquí parlant d'informàtica i altres mogudes i... Coses tècniques de la ràdio. Se'ns ha acabat la cançó. Mhm. Tot eh. i això t'haig de dir que l'estaven gaudint fortament, eh, també. Sí, molt guapa. Folquejava guapa, eh? Sí, sí, Folquejava sí. i, i, i punk folcarrejava sí. algo cap al ah, final. Ah, bona, bona, bona. M'ha molat aquesta. Has estat fi aquí. Sí, no sabia com dir-ho. Punk folcarrejava. No... Molt bona, molt bona. molt bé, molt bé, molt bé. Pues s'ha quedat bona tarda perquè vinguin ara els Drunken Fighters, no? Uh! I tant. I tant. Sí, sí, aquesta banda barcelonina de Celtic Punk, nascuda de les cendres de Dream Hunters. Elles són l'Arnau al baix, el Genís a la guitarra, l'Ignasi al violí, el Pau a la bateria, l'Àlex a la veu, que ja va passar per la nostra secció Punk i Dona fa força edicions, i la Iransu a la flauta. Us portem un tema extret del seu darrer videoclip dirigit de manera excel·lent per l'Àlex. És un tema anticlerical i que porta com a títol Jesus. Drunken Fighters espectaculars aquí al Pim Pam Pum, amb aquest Jesus, cançó anticlerical, com, com, com no podia ser d'una altra manera... Aquests no caminen, eh? aquests corren directament. A galop, a, galop. galop. Tenen, tenen una, una marxa. A mi aquest tipus de música, la veritat és que també sempre em recorda molt als nostres amics de Sigelpa uh mhm. -huh. sí. i, de, i de Família Fracàs, evidentment, el, el, el, el Pol, el Xavi i el... Bon jardí. Bon <laughs> jardí. Hòstia, jo és que amb els noms no. soc fatal. Bueno, ho, ho trobarem. Ho trobem. Ara, a la, ara a la penya de la família Fracàs. <laughs> bueno, bé, pues sí, doncs. música punky celta, d'allò més guapa, des de, des de Barna amb tota la ràbia, i bueno, pues això que us dèiem, Jesus. Aquí ha quedat, els Drunken Fighters. Fighters. Molt bé, bona tercera ronda. Doncs jo no em penso quedar curt. Mira, ara va... Anècdota, estava escoltant... El Guillem, me cago en El, el Guillem. Això. El Guillem. Que, que no se'ns oblida el Guillem de Família Fracàs, una forta abraçada, me cago en que estem aquí ja que no, no sabem ni què diem. Doncs estava... L'altre dia vaig veure mm, la quarta pel·li de Matrix, mm -hmm que el, la, la seqüela, després de 15 anys o no sé quants anys, sense que es, tots ens pensaven que s'havia acabat això, doncs es veu que no. Vivís en Matrix. I sí, com les rimades, no?, que ens ho deia <laughs> cada dia. doncs, a l'acabar la peli, als crèdits, va començar a sonar, mentre passaven les lletres, sonava música i dic, cony, això em sona, aquests són els Brass Against, el sí o no? I, i a la banda sonora de Matrix surten els Brass Against. Brass Against, <laughs> Brass Against que, i ho, vaig, ho vaig buscar, dic, a veure, pot ser? I sí, sí, efectivament, Brass Against, bueno, aquesta banda que fa eh, versions de Rage. Rage Against the Machine, i, i això i no és una cançó nova, sinó que és una que ja tenien, que l'han rescatat, que es diu Wake Up, que també desperta, no? De Matrix, estàs en... El... Sí. Despierta. Sí, estàs bueno, en Matrix, pues... despierta. <laughs> pues eso, I... <laughs> Torna al món real. I... Vinga, xato. I com que ja l'hauria pogut portar sense que fos de Matrix, però com que l'altre dia veient la pel·li pues, me la vaig trobar allí de morros, pues, em va fer gràcia i vaig dir, vinga, pal, pim, pam, pum. Clar que sí. Doncs això, Press Against, Wake Up, dedicada als BCO, el, aquest programa feixista que estan a la ràdio, a la competència. <laughs> que xungo, no? A de huello, eh? A tope. No, perquè sempre els diuen que ens, ni que sí, que ens passin els MP3 clar, i això, i, i passen de nosaltres. Ja ho hem parlat més un cop. <laughs> Sí, no hi ha manera. Bueno, Però eh, bueno, va per ells igualment. I tant que, que sí. Eh, bueno, I ara, i ara, que, ara que s'ha apuntat això, deixeu-me que, ah. que, que parlem d'una cosa, perdona que... que no, digues, digues. Però l'Adri, el nostre company de, de la Llesca, s'està currant a fondo, sí. a fondo tot el tema de la garella de la ràdio, que ja està mm -hmm. canviada de, de dalt a baix. Teniu programes espectaculars i teniu música ben bona. De sí, s'ha és que ràdio... renovat la música en aleatòria que sona i s'ha renovat la graella de programes de no els nostres, que continuen sent els que teníem, Quatre. sinó que s'han afegit d'altres ràdios lliures de... de L'interna de Diògenes i, i, bueno, i grans... Mogollon, mogollon de programes. Sí. No sé si la, la, no sé si està penjada l'escaleta... Mm, Diria que encara no encara no està a la web, però, però la, lo que és la ràdio ja funciona. I tant, escolteu Trama que val molt la pena, clar que sí. Ara en continguts, no només música, sinó que en continguts de qualitat durant les 24 hores. Vale, doncs bon apunt, Isma, perquè ho, hauria, ho havien de dir, això, que ara ja està funcionant. I res, com deia, Res Against, amb la versió naca dels Reis Against the Machine, Wake Up. Delirium Tremens, amb aquests presseguents brutals, <laughs> reventant els ciments de Can Capablanca, sí. mai millor dit, sí, amb sí, aquest sí. final apoteòsic. Molt bé, molt, molt bé. bueno, o sigui, la peli guai línia. i la cançó brutal. No, no, eh, <laughs> la cançó és espectacular també, eh? la veritat és que déu nhi com està quedant el, el programa de Quallat amb, amb música diversa, d'estils de, diversos i de, i de llocs diversos, molt guapa aquesta proposta del Mestre Tecles, excel·lent com sempre tot el que ens porta aquí al Pim Pam Pum. I més tant. música combativa, més oïdes dissidents, ara és el torn del Mestre Pou que tira una altra bala. Tercera. El, el, el Pau porta dues cançons molt tranquis, a mi em sí. fa por ara el que pugui venir, perquè bueno. tres tranquis ja no, no crec, no? Bueno, agarren sus nachos. Ja, ja ens el coneixem, aquest. A veure, uh, posarem, repetirem amb una banda que, que va sonar no fa molt, perquè vaig portar jo mateix uh, un dia, sí. que són les Policia Interior. Sí. Policia Interior, que, que és una banda, de, crec que era de Barcelona, cap al 2003 o 13, ara estic dubtant, però és igual, uh, que van fer només un, un EP, que unes quantes cançons, uh, bastant ben parides, uh, es van ajuntar, van fer... van buidar el pub allà amb unes lletres anarquistes molt combatents i van seguir amb altres projectes, però la veritat és que és molt interessant el CD que parla sobre... Digues, digues. No, jo els conec per tu. Sí? Ah, mira. Sí, sí, sí, me'ls vas descobrir i, mm -hmm. bueno, Déu-n'hi-do. Déu que tenen varietat de, de, de temes. Al final, el, el, les seves cançons intenten anar parlant de diferents mogudes que, que van vivint, a, a dins de, dels cercles d'autogestió, de, de col·lectius. De coses que fan. Sí, i, i de Voler. coses que, que cal anar pensant, repensant i, i ser crític amb un mateix sobre, sobre com tina, quina postura tens davant del tema. No? Uh, parlen des de sexe, parlen uh, uh, sobre els gossos, parlen sobre, sobre drogues, parlen això, policia interior, no? És a dir, al final tenim com una policia... Pròpia. L'autocensura que, Exacte. que t'apliques. Sí. I, bueno, i aquesta cançó uh, parla de que els agrada la bici i, i com de, de... Quins beneficis pot tenir també uh, el tema doncs, d'anar doncs, amb bici uh, més uh, com a col·lectius, no? Al final, uh, quins beneficis ens aporta... Però en el sentit, pregunto, eh, sí, en el sí. sentit uh, urbà de moc per la ciutat amb bicicleta o en el sentit uh, esportiu? de jo surto i em foto uns quilòmetres pel que m'agrada, el que sigui. No, una mica més urbà, però, però al final pues, també comporta uns beneficis no, per, pel planeta, replantejar una un mica mateix, per una mateixa. Clar. I al final, uh, sí, per un mateix també, perquè és molt important, clar, corpore sano, in, mente sana i corpore sano, no? Aleshores, uh, el que fan és una metàfora d'això amb, amb, amb la manera de viure i desencallar uh, la, potser l'apatia una mica amb, amb el moviment de la bici, no? fan un, un petit mm, joc amb això i de fet llegiré el, uh, la descripció de la cançó perquè tenen una descripció de cada cançó. Diuen, per nosaltres anar amb bici és un paral·lelisme de com afrontar la vida. Hi ha pujades, baixades i metes a les que arribar. Preferim fotre'ns una hòstia que prema els frens, per pressió social o personal, quan no és el que volem fer. Doncs... Uh, una declaració d'intencions. Totalment. Així que us deixem amb aquesta cançó de Pinyon amb la vida. Som-hi! A me amb la vida. <laughs> Mai millor dit, eh? És com el Pau. És com el Pau i, i com, ah. com en aquesta colla, no? I tant, i tant. Tercera ronda, ronda... t'has fixat, no? Sí. El que ha fet el mestre Pou, que ha anat a, a buscar uns refrigeris ara mateix. déu nhi tercera ronda ja així. Mido Medà, la seva quarta, cinquena i... Ah, ah no, no, aquesta... Sí, sí, sí, sí era, era, era el final de la tercera. Sí, sí, sí, sí. Era el final de la tercera i ara obrim quarta ronda i obrim amb, amb una seccionassa també, clar que sí. obrim la secció Punky Dona. Així es penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui farem una secció especial, ja que no us presentarem ni a una dona ni a una banda, sinó que us presentarem les dones que toquen a una banda punk. Les protagonistes d'aquesta setmana es diuen Sara Rodríguez i Elena Senin i són guitarrista i baixista de la banda madrilenya Arde. La Sara va néixer a Madrid, mentre que l'Helena ho va fer a Segòvia, amb dues a la dècada dels 80. De professió, la Sara és infermera i Helena administrativa. D'aficions, a la Sara li agrada fer de tot menys treballar i a l'Helena li encanta mirar pel·lícules i sèries, dibuixar i moltes més coses, però treballar tampoc. De manies, la Sara no en té, i l'Helena té la més incompatible de totes amb això d'anar a assajar, que és la puntualitat. Pel que fa a la militància social i activisme, la Sara està a la cooperativa agroecològica Bajo el asfalto està la huerta, la VA, el projecte de rocòdrom autogestionat del Centre Social Ocupat a Talaia i afiliada al Sindicat Assembleari de la Sanitat, el SAS. Per la seva banda, l'Helena actualment no milita en lloc més que el seu grup de música actual, Arde. La ideologia de la Sara és clarament llibertària i, en el cas de l'Helena, marxista. Quan els hi demanem pel seu caràcter, la Sara ens diu que en té i molt, i l'Helena que segons les hores que hagi dormit el té molt bo o molt dolent. D'influències musicals a la Sara li flipen els Berry Charracs, Sindiós, Puac i Accidente, entre d'altres, mentre que a l'Helena li molen molt Vómito, Escorbuto i 13 Segundos. La Sara ha participat a les bandes Antivalium i Arde, i l'Helena únicament a Arde. Quan els hi demanem pels records del primer concert, la Sara recorda molts nervis i l'Helena recorda que era estiu, a primera hora de la tarda i feia una calor horrible. Així que, tot i estar hipernerviosa, el primer que va fer ràpidament va ser anar a buscar l'ombreta, i, tot, i tota la resta se li va oblidar. Pel que fa a anècdotes relacionades amb la música, la Sara, que és infermera, un cop va haver d'atendre una crisi epilèptica enmig d'un bolo. I l'Helena fa uns anys li va passar allò típic, que no tens un duro per agafar-te a l'entrada d'un festi, s'apropen a escoltar els Prophets of Rage fora del recinte i encara no sap com, però van començar a seguir a una penya que van resultar ser de l'estaf tècnic del grup i així que van acabar veient el bolo darrere l'escenari. Flipa! I pel que fa als plans de futur, totes dues ho tenen molt clar. Volen seguir estimant la música i odiant el feixisme. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera d'Arde, banda de punk ardent des de les entranyes de Madrid, fent soroll contra el feixisme. Elles són la Sara i l'Helena, les protagonistes de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la guitarra i a la veu, i al baix respectivament, el Chato a la veu i el Bartu a la batera. Des de la seva primera maqueta enregistrada a Estudios La Nota del 2021, us portem un trellazo que porta com a títol Cantos de sirena i sona així de bé. you Com hi van aquests també, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Moltíssimes gràcies, Sara, moltíssimes gràcies, Helena, moltíssimes gràcies, Arde, per tota la informació, per tot el que ens heu ofert i per totes les facilitats que heu posat per tal de que avui poguéssim portar endavant aquesta secció i Dona amb Arde, amb la Sara i l'Helena com a protagonistes. Moltíssimes gràcies. Vale, pues ahí ha quedat tarda amb aquesta cançó contra la pasma, com també ens agrada aquí aquí posar-les, i, i segueix la música combativa, segueix l'edició 404, segueix el pim-pam-pum. Vale, eh, ara porto una cançó que tenia la recàmera per quan vam fer el programa mm, tot en català. Mm. Sí. Doncs en tenia unes quantes i al final no van poder entrar totes i una d'elles és aquesta, és una cançó de Defcon 2. Va ser molt xulo aquell programa. Sí, sí, sí. sí. Enca encara podeu recuperar a raditrama.cat si no l'heu escoltat no fa tantes edicions i, i fa molt, molt interessant. Quatre, no? I posar a prova el vostre català també amb un sí? exercici molt divertit. Nosaltres vam sucumbir. <laughs> sí, és veritat. És veritat que ens vas fer el, el, el test... Oh, el, ah, no, el Manolo, el Manolo, el Manolo, Manolo. El Manolo ens va fer un joc d'endevinar... No? Ens deia una paraula en castellà i li havien de dir en català a veure com carai es deia. no Podríem ten... repetir-ho ara? Aviam si... Ens I a més a més no teníem l'Eric, que és el lingüista del programa. <laughs> Encara més difícil. Van patir, van patir. Molt bé, i què? Rossinyol. Rossinyol. <laughs> Ara ja me les sé. I la Ingle, aquesta em va sorprendre. L'angonal. No, L'angonal, això. Aquesta sí que, que em mm. sonava mm. i, em va sorprendre. que no... Però bueno, la resta, la veritat és que eren bueno, un nivell català normal que no tenim, que és veritat. Repasseu el programa. I tant. Doncs això, us porto els Defcon 2, que són de Madrid també. O... o són gallecs? Ara no ho sé doncs, no, no he mirat. Strawberry? No sé si són gallecs, ho, ho mirem, ho mirem ara donant la cançó i ho, ho confirmem. I ja, ho, ja ho direm. Doncs van fer una cançó que, que del seu disc del 1996, Ultramèmia, uh. doncs hi ha la cançó homònima que es diu Ultramèmia, que la van fer en castellà, però també van fer una versió en català i no sé si en algun altre idioma més. Potser en... Ah, doncs potser estan... Ai, ara no ho sé. Ara ficaré la pota. Si és en català, la Eva accentuada, Ultramèmia. Ultramèmia, sí. <laughs> Clar, perquè és esdrújula, que, que en castellà no... En castellà, la, la, I, la, no... Molt bé, Isma, molt, molt agut, molt atent. <laughs> doncs això és un, és un temacle, no un temazo, sinó un temacle, perquè és en català. <laughs> I que no sé si la coneixeu, Defcon 2 cantant en, cantant en català, no sé si us sona a vosaltres, però si no, ara, ara ho farà. Som-hi. Bye. Mare meua. Doncs sí, tu. Com si no haguessin marxat mai. Defcon 2. Defcon 2 i que estan afincats a Madrid però són originaris de, de Vigo, com, com bé dèieu. Vaja, que sense voler ho han dit bé. Sí, sí. sí. Molt bé, doncs fantàstica, fantàstica i esplèndida aquesta cançonassa dels Defcon 2 en català, que no, jo almenys no, no els havia escoltat en, en aquesta llengua, i, i molt guapa, molt guapa. La veritat és que una, una nova joia que es treu de la xistera al mestre Tecles. I, I com bé recordava, no només la van fer en català, sinó que també la van fer en galego i en, eus i en euskara. Clar que en sí. euskera. Sí, sí. Tot, tots els, menys el portuguès, tots els idiomes de la península. Exacte. Podríem dir. Exacte. Molt bé, fantàstic. fantàstic. Guai, o sigui, escoltar aquesta gent cantant en basca de ser... no, no. La vaig escoltar en el seu moment, però no me'n recordo. I en, i en català uf, ho han fet molt bé. I molt bé, sí, sí, I com si fossin d'aquí. A, a nivell d'accent, excel·lent. Molt bé, molt bé els Defcon 2, molt bé la proposta del mestre, del mestre Tecles. Continuem encara més endavant. Ah, Arribem... voleu que tiri una falca o alguna cosa? Vinga. Que... Vinga, falca amb la cunya, va. Som-hi. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Escolteu el pim-pam-pum? No, no, escolteu el pim-pam-pum. És una ordre. <laughs> és un imperatiu. <laughs> Imperativament. Gràcies per escoltar-nos, penya. No sabem si hi ha algú al darrere, però gràcies per escoltar-nos. Més música combativa, més edició 404. Continua el mestre Pou, que tires ara, guapo. Sí, acabarem la quarta ronda amb una banda de Bilbo, eh, que són Ratzinger, que hi foten bona trelluqui. Uh! I a més, a, a aquest nom avui està de penosa actualitat perquè el, el Ratzinger és el papa aquell d'aquestes coses del Vaticà i tot això. El que sentit? semblava un, un, <laughs> un guerrero Sith. Ah, de, ah, sí, de... exactament. El que era... <laughs> és que hi havia una foto que era exactament igual amb els ulls allà... Vermell, sí. Sí, sí, de, com Star Wars, no és? Sí, sí, sí. sí. <laughs> <laughs> doncs aquest... A, a, aquest senyor, per dir-li d'alguna manera, què ha fet? fet? S'ha destapat que durant el seu mandat eh, va estar encobrint abusos sexuals de l'Església cap a menors... No ah, se podia de saber. Exacte. <laughs> I, i Clar que sí, campió. No només... Eh, va passar mentre ell estava al cap, eh, bla, bla, bla, bla, sinó que a més ho, ho van cobrir. Ho que, sabia. Sí, sí, ho a sabia, més ho sabia. I, i sí, sí, endavant. Doncs... Bueno, Fastigosament, eh, bé, és igual. Doncs eh, aquest grup eh, porta aquest nom amb un guió al mig, que és Ratzinger, per, Ratzinger Z, suposo per tema drets d'autor, no? que no els denunciessin. <laughs> o sí. O per, o per Massinger Z, no ho sabem. Clar. I, no, i també per Rat, de rata, Ratzinger, que és una rata... Bona, bona. Bona mm-hmm. aquesta. No sé, no sé. Bona punt. Els hauríem de preguntar, però podria anar per ahí. <laughs> Doncs total, que escoltarem una mica de doble bombo, no, de tupa tu tupa. O sigui, tupa la tupa? Sí. Bien. Um, a larga vida a l'infierno. Música Au, pai! Ratzinger des de Bilbao. Des de Bilbao amb tota la ràbia i tota la contundència, espectacular també el tema Zarrangano. Ja comencem a anar a trallon, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. D'aquí en endavant ja. jo crec que ja no baixarem ritme. No. Ja toca, ja, ja tocava, ja. Bueno, a, mi m'agrada de tot. I, I jo crec que a la gent que ens escolta també també li agrada de, de tot i, i segur que hi ha gent que diu em quedo mm. amb el final del programa perquè van ahir a saco i hi ha gent que es queda amb el principi del programa perquè van més tranquil·letes. Jo acostumo a ser de les terceres cap endavant. Sí, eh? Personalment. No? Els meus gustos personals són de la 3 cap endavant. Pues, pues jo, mira, però, jo, però les de 3 cap avall també m'agraden, eh? però el meu és de 3 endavant. Pues a mi em mola ah, molt... Des del Pau són de les 6 cap endavant, <laughs> normalment. <laughs> pues jo, Cadascú... jo sóc de la 1 a la 4. Les 5 i les 6 que són sempre super cridaneres mm, m'agraden, però la veritat és que no, no m'ho poso a casa per relaxar-me, sinó que em poso altres coses. El punk rock em mola molt. I mira, punk old school és el que portem ara, ah. arriba l'Esnafra. Sí, és un projecte. Els Nafra és un projecte de punk old school del Nando, que fa les músiques, el Zawan d'Escupe, que posa les veus, uh mhm. -huh. i els cors són de la Judit, el Pau i el, i el propi Nando. Venen des de la Panadella per fer-nos eh, gaudir amb el seu punk Do It Yourself, com Do It Yourself és també el vídeo d'on surt aquest temazo, que ara escoltareu en directe, el, el 20 de novembre del 2021 van fer un concertàs a la Descomunal de Sants i us porto un tema d'aquell dia és un temazo que segurament coneixereu que porta com a títol Visca el punk i qui el va parir. Visca el Pung i la mare que el va parir i visca els Nafra, que s'han tret de, de la màniga aquesta cançonassa espectacular aquí al Pim Pam Pum, des de la descomunal de Sants, amb tot l'odi, amb tota la ràbia i amb tota la contundència també. Què cosa ha semblat, penya? Una passada, un nafra com impressionant. Hi van, com hi van, xaval, molt bé. Celebro que us hagi agradat. I tant. És més. Molt bé, doncs després ah. d'aquesta cançonassa, què? Ah, que has dit, és més, i pensava que no vas a dir, és més, em posaré una altra <laughs> directament. La propera per... també. No, pensava que ara, saps? Directe, així, palmaves una cançó amb una altra. I, mira, pues, estupendo. Tira-me-la. <laughs> No, que si no faríem una sessió. Pedescar. Ojalá. Bueno, més música combativa, més edició 404, més pim-pam-pum aquí a Radio Trama. Ara és el torn de Mestre Tecles, que tira la seva penúltima bala. Què portes, guapo? Porto la secció Felicitant. Foli! Uh, Foli! I no us diré l'estil que és, perquè és sorpresa, i només diré que està extret del seu disc del 2003, Prison Cells, es diuen Contra, contra Vin, contra Ben, contra Bene s'escriu, però en anglès, i la cançó que us he triat eh, es diu In the Name of Convenience i... I és una sorpresa, i, eh? I no és, i no és el que sembla. Ja, ja, ja. ja. Over the hill there's a factory With walls a mile high And behind those walls a killing floor Where thousands of animals die So welcome to the factory farm Where murder means production It's a product of supply and demand, supported by a consumption. So you swallow the lies and end their lives, but could you face this horror? Could you stand and watch as the blade slides across their throat, their bodies hung upside down and they bleed to death before you? Could you stand and watch as the bull drives through their skull, watch them as they flail about and not have it affect you? Could you stand and watch as they beat an animal to death, a full sized axe smashed against its skull until there's nothing left? How the fuck can you stand and watch as a life becomes a product, or as a child is ripped from its mother to become the next to receive this? These are livestock products, these are cows, not beef, these are pigs, not pork. These are chickens, not poultry, these are cows, not veal, these are lives, not products. These are animals just as we they deserve to be free. Not the voiceless victims of a murderous process, where we claim superiority. It's up to every one of us to stop this murder, and it's time on an individual level to make a choice to raise our voice and not let up until they tear every last factory down. grandíssima. Uh -huh. Contra 20. Doncs això, eh? Comencen que si rotllo cantautors, en algun moment punk rockegen, en algun moment hardcoregen una mica més, ben eclèptica. Sí, ben eclèctica, ben com, eclèctica. com a mi m'agraden. Sí, la veritat és que <laughs> és, és, és una de les, de les senyes d'identitat també del Pim Pam Pum uh mhm. -huh. i, i teva, per suposat, Ricky, aquesta, aquesta música eclèptica que canvia de ritme de manera frenètica sí, i, i la, les baixen per fer-les tranquil·les i les pugen per fer-les esbojarrades. Quan ho escolto sempre m'imagino eh, en un concert en directe, no? que estàs allà tranquil i de cop rebenten Bum. i llavors te relaxes uns uns moments, fas els coros, i després venga, som-hi, tornem-hi. doncs, tornem Doncs aquesta cançó, que forma part de la secció Folis Eitan, la podeu trobar a la secció videoclips Provegan de la, de la web i està subtitulada al castellà. Sí, eh? Ole, o sigui que saps perfectament què diuen i la lletra sí. ben combativa, clar. Sí, sí, sí, sí, Com ha de ser, com ha de ser. la secció Foli Seitan. En aquesta secció baixi la cosa. <laughs> Així és, molt bé. Fantàstica la secció Foli Seitan d'aquesta edició. Ara és el torn del mestre Pou, que acaba ronda. Penúltima també. Penúltima. Uh, no sé si... Estem a les acaballes del programa. Sí, no queda molt. Uh, no sé si seguirem l'estela del Manolo, que les penúltimes del Manolo sempre són despentinades fortes. Uh, per si de cas portem el cabell curt avui... Tot Fas una manolada? Que... No, no tant, no tant. Alguns és... portem el cabell curt, els altres <laughs> lo que podem... No? <laughs> El llibre albedrío. Totalment. No, uh, posarem un grup uh, més del, dins del món del hardcore. Jo crec que, que ha sonat pocs clàssics aquí, aquests potser no són... Sí que són bastant clàssics, però, com ho dèiem l'altre dia, de partir del 2000 Mítics. són no, a partir del 2000 són clàssics Epics. i abans són mítics, no? Algo així, no me'n recordo. Els més antics són mítics, Són no? mítics. I, i ah, doncs èpics. doncs aquests serien I els clàssics. són antics, però no tant. <laughs> Èpics ja és nivell Bach, Sí. no? I, i eh, sí, <laughs> Beethoven. <laughs> bueno, total. O Nightwish. Uh, Aquests- Converts. Aquests es van separar dels Union. o no? Converge... Com... He vist aquí Converge... <laughs> <laughs> perdó, perdó, va, tira. Sí, eh? Frisky flasca. Ah, ara ho entendreu. Ah, el grup es diu Converge i s'han separat de Union. <laughs> bueno, total. Uh... Estàs ahí eh, en eso, eh? Os, os, duríssim, os ha dado bien ahí. Perdó, eh? perdó, perdó. Uh, aquest grup, uh, dins del món del hardcore hi ha grups uh, que són pilars de, de, de l'evolució del hardcore, no? Vull dir que són grups mítics com aquí eh, dins de l'Oi o del punk tenim coses molt típiques i interessants, doncs Amèrica mm, ha marcat, a més diferents llocs d'Amèrica, mm, grans bandes de hardcore, trash i, i green i, i de fet han anat marcant escola. Uh, i aquest, que és, eh, és, és una d'aquelles bandes que coneixes tu, sí, però que no, són, i, i més gent, eh? són, que... són mítiques. Sí, són els Converts, Clar, uh, I clar. són, uh, de fet, són més de noves onades. Jo tenia, però... jo, jo tenia un està petit, unes Converse, <laughs> tio. bueno, uh, jo ho vaig fent, eh? I aleshores, <laughs> bàsicament, aquesta gent va començar a evolucionar el so del hardcore, més clàssic, més pur, cap a paranoies fortes, cap a més green, cap a més... Contundent. Bateries amb doble bombo, uh, sí, contundència i, i bogeria. I aleshores doncs, posarem una cançó dels Converts. Però despentines o no? Una miqueta. Que, que no ho has dit. A veure, a veure què et sembla, ara m'ho diràs tu. Amb aquesta cançó que es diu Concubin. Jo per lo que veig aquí el, el... com es diu el... El gràfic de la, el de la cançó. El gràfic de la cançó, jo diria que es van a trallon tot el rato, <laughs> però ara ho descobrirem. Som-hi! Manolada Nui. Què? Bueno, sí, no? ara, ara, ara millor, no, penya? El gràfic aquest de que, el xivato que tinc tenia raó. Tenia sí, raó. Sí, sí, anava a trallon tot el rato. Espectacular. Sí? Home, Mira. a veure, anaven, anaven a galop. Totalment. No, no sé amb... quin tipus de cavall va aquest galop, però la veritat és que <laughs> una segadora... Per... Sí, sí. Anaven a fondo. Converts. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Ens ha deixat esturades aquí al Pim Pam Pum, aquesta cançonassa del mestre, jo, del mestre Pou. És que no és el meu estil de música, eh, m'agrada però no és el meu estil de música i sempre que ho escolto me quedo pensant de com el cantant o la cantant com... Com, <laughs> com aguanta, no? Com aguanta, no sí, sí. sé com sí. poden estar fent això... Això deu ser... X rato, no? Això deu ser tècnica. Sí, eh, sí, sí. Això és tècnica. Home, perquè si ho fas sense saber el que estàs fent, eh, et quedes sense veu a dos telediaris. Sí, sí, és sí. tècnica amb molta pràctica i, i tant. tant. Sí, I, sí. tant. I també hi ha un component de cadascú té una facilitat o una dificultat d'intentar entrenar-la o no, perquè sempre costa molt però la veritat és que hi ha I, moltíssima tècnica darrere. Sí. I com d'important és, perquè al final la veu no deixa de ser un instrument, mm. o sigui, la veu en aquesta cançó feia d'instrument, com totes les veus fan d'instrument en totes les I cançons, tant. però en aquest cas posava uns accents brutals. Mm. Brutals. Un instrument que s'ha de cuidar molt perquè realment, o sigui, una guitarra es trenca la corda no li pots i mira, canviar les cordes a Clar, vocals. Eh, ja sí, està sí, fotut sí. i ja està. És únic. I tant. Molt bé, doncs, eh, després d'aquesta cançonassa arriba l'última ronda del Pim Pam Pum, ens n'anem amb, amb tres cançons, la primera la tiro jo, m'acomiadaré, amb Transgenèriques, que és una banda de dones que fan pornopunk des de Santiago de Compostela. És un tema que és tret, eh, deixeu-me que us digui, l'altre dia em vaig tostar el, el No más punkis Mortes, uh -huh. me'l vaig posar en vinil sencer i el vaig poder enregistrar amb un aparell que, que, que tenim a casa i me'l vaig treure en MP3. I d'aquest MP, eh, MP3 doncs, hem tret un temazo de, de Transgenèriques, que és una banda que té molt poqueta cosa, la veritat és que té un parell de vídeos i poca cosa més, i l'única cosa cosa així amb, amb un so més aviat correcte, és això que us puc oferir, que és un temazo que porta com a títol Matar a Monogàmia i ja veureu que, que no deixa indiferent a ningú. Enxufa-la que, que val molt la pena. Matar! Matar! Eran tres genèriques des de Galissa per No más Punquis muertas, aquest pedazo de recopilatori que ha fet la gent d'Utercine, Matar a Monogàmia, tremendo temazo també aquí el Pim Pam Pum, acabant, acabant de l'edició 404, Quina últimes, mina, últimes bales. Quina mina que són aquestes d'Utercine, eh? Anirem, anirem portant, i el dia del vinil segur que també vindrà, o sigui que anirem escoltant... Això perquè ja podem afirmar que el programa número 407, sí. avui estem al 403, eh, 404, 4 en queden el 5 no, el 6 no, el 407, d'aquí tres programes farem eh, allò que ens agrada fer de, de, que no punxarem en, en MP3, sinó Altres en vinils, o CDs, o casets, o lo que, lo que An Analògic, portem. no?, que ens deia? En, en analògic, exacte. Jardins analògics. Així és, així és. Però si és en CD no seria analògic perquè és digital, també. Mm. Bueno, sí, però... Digital rupestre. Però sí. que no és de l'ordenador, sinó que és amb un aparato... Eso és, que, que ho reprodueix un, un aparell. Exacte. Vale, pues acabarà aquesta edició amb el primer amb el resum i després amb les dues últimes cançons que portem. El resum del programa diu que és un programa que hem dedicat especialment a la xarxa de treballadores familiars del SAT de Terrassa el servei d'atenció domiciliària que estan en peu de guerra per uns serveis eh, 100% públics. També us hem convocat a la manifestació contra la pujada criminal de la llum eh, aquest 8 de febrer a les 7 de la tarda a la plaça Espanya de Sabadell i a la xerrada que tindrà lloc el 18 de febrer a les 8 del vespre a l'Obrera organitzada per la, per la plataforma contra el robatori de les elèctriques a Sabadell. I a la secció Foli Seitan Foli, Foli. us hem presentat a les contravent o contravint i el seu temazo In the Name of Convenience. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos la Sara i l'Helena, membres de la banda madrilenya Arde. Amb, amb això i un parell de cançons, que em sembla que la primera la, la tires tu, més de tecles, acabarà aquesta edició 404. Molt contentes de que ens escolteu. Amb què, què t'acomiades? Doncs mira, també és una cosa que tenia la recàmera, però entre que si programa especial de no sé què, entrevistes, no sé què, pum pam, pum pam, doncs ho tenia la recàmera ja fa uns dies, però, bueno, per fi arribat. Són una penya de Burgos, que vaig conèixer durant les meves vacances d'estiu, que ja sabeu que vaig estar uns dies per allí, uh -huh. uh, amb la Eva de l'Escola i, i vaig anar allà a la sala d'assaig on assagen i vaig conèixer penya d'altres grups i tal, i un... De Burgos portes, eh? Sí, i, i un eren els el, em sembla que és el baixista o el guitarra, ara no me'n recordo que tocava, dels Night Shot, Night Shot, sí. Night Shot que ja els vaig portar aquí el Pim Pam Pum recent, o sigui, un dels primers programes després de l'estiu, però és que ara estan preparant, o sigui, us porto l'avançament del que oh. serà el seu proper disc, que sortirà en breus, aquest 2022, que es dirà Venganza, i la cançó que he triat es diu Renacer. Molt bé. Bueno, la cançó que he triat no, la cançó que, que existeix ara d'aquest avançament, es diu Renacer. Molt bé, i, i, i tu, mestre Pou, quina és la teva darrera bala per acabar aquesta, aquesta nova edició del Pim Pam Pum? Doncs per acabar posarem una cançó d'Alemanya, d'un grup que ja ha sonat aquí fa un, fa un bon temps ja, però que ha sonat un sant cop, que és Flagenflutz, que no tinc ni idea com si ho pronunciat bé o no, però és igual. Però bé, final... però bé, ha entrat, ha entrat fina. <laughs> Fanenflucht. I tu... Seria... No proveu, no proveu. intentant, sí, que no <laughs> proveu. és difícil. Jo vaig estudiar alemany, ah, no, no, no pues... puc pronunciar això. Perfecte. A, aleshores ho has dit bé i amb aquesta tecla s'ho corrobora. Exacte. <laughs> I, I aquesta cançó és més punk rock, més acceleradet, amb, amb una cançó que es diu Bevengung. Bevengung? Bevengung, diria jo, amb la U. Sí. sí en, en anglès sí que seria gang, uh mhm. -huh. perquè la U, però em sembla que en alemany no, la 1 canvia... Si voleu trobar exactament com s'escriu, perquè és A la web ho tindrem a punt de detall. Eh? Sí, per tant, sí. Això no patim, no, no s'alarmin. I tant. Doncs amb aquesta s'acaba, aquestes dues cançonasses de, del mestre Tecles i del mestre Pou, s'acaba aquest pim-pam-pum, esperem que ho hagueu passat també com nosaltres ens ho hem passat fent, fent aquesta edició, esperem que ens seguiu fent companyia, esperem que ens seguiu escoltant, que ja sabeu que sou el motor que fa funcionar el pim-pam-pum, no deixeu de fer-ho, i com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut, Salut i revolta! Revolta, alta, alta. alta. <laughs>